بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد بعد يكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمه وانا فيومبه متمهيت محمد صلى الله عليه وسلم اخواتنا في الإسلام naomba tuwe makini na muniazime masikizi yenu tupate kuielewa vizuri mada hii mada hii ni pana na imegusia masail mengi mada yenyewe ni kuhusiana na riba anwani ya mada yetu ama anwani ya bayani yetu leo yasema arriba haramun hurmatan shadidatan jidda riba ni haramu haramu ambayo kwamba ni zaidi Allah subhanahu wa ta'ala asema wa halallahu Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba Allah subhanahu wa ta'ala amehalalisha biashara akaharamisha riba kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wadharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin enyi mlioamini mcheni Allah subhanahu wa ta'ala na muache ma baqiya min ar-riba kilichobakia katika riba in kuntum mu'minin ikiwa nyinyi ni waumini fa in lam taf'alu msipofanya hivyo bimaana kuacha riba fa'dhanu biharbin min allahi wa rasuli basi mumetangaza vita na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum lakini mkifanya toba na mkarudi nyuma basi mtakuwa ni wenye kupata rasilimali zenu la tadhlimuna wala tudhlamun msidhulumu wala nyinyi hamtakuwa ni wenye kudhulumiwa kwa hiyo riba ni harbun ala Allahi wa rasulihi sallallahu alayhi wasallam riba ni vita na Allah na mtume wake riba ni vita unapigana vita na Allah na mtume wake kama ilivyo katika aya hii tukufu tuliyoisoma kadhalika katika hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam imeharamisha riba kwa ukali أخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات وفيها وآكل الربا Mtume sallallahu alayhi wasallam asema jiepusheni na mambo saba yenye kuangamiza na katika mambo saba haya akataja kwamba ni mwenye kula riba vile vile akhraja Abu Daud ibn Mas'ud قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده Mtume sallallahu alayhi wasallam amemlani mwenye kula riba, mwenye kulisha riba na mwenye kuiandika riba na yule ambaye kwamba atashuhudia riba. Kadhalika na hadithi ya Darul Qudni an Abdullah bin Hanbala ghasili almalaika Mtume sallallahu alayhi wasallam asema la dirhamu riba ashaddu 'inda Allah ta'ala min 36 zania fil khatia dirhamu moja ya riba mtu ambaye kwamba atakula dhambi lake ni zito mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko kuzini mara thalathini na sita mtu azini azini mpaka mara thalathini na sita ni afadhali kula kuliko kula dirhamu moja ya riba ikhwata fil islam dhambi ambalo limekuwa ni la kawaida Mtume sallallahu alayhi wasallam azungumza kwa ukali katika hadithi hizi. Hadithi nyingine iliyotolewa na Hakim an Ibn Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala Mtume sallallahu alayhi wasallam asema arriba thalathatun wa baba riba ina milango thalathini na saba sabini na tatu thalathatun wa sab'una baban ina milango sabini na tatu aisaruha an yankiha ar-rajulu umma ule mlango ambao ni mwepesi zaidi ni mtu kumuoa mamake mtu kumwendea mamake hiyo ndio lepesi zaidi katika milango ya riba ikhwata fi islam fama hadhihi aljarima ni kosa gani hili ambalo yakunu murtakibuha mu'linan harban ala Allah wa rasuli mtu akilifanya kosa hili ametangaza vita na Allah na mtume wake ni kosa gani ambalo mtu akilifanya ashaddu min az-zina bi 36 marra kosa ambalo ukilifanya ni zaidi ya uzinifu mara 36 kosa ambalo ni sawa na mtu kumwendea mama yake hakika si lingine isipokuwa ni riba kosa la riba riba ambayo inavunja mujtamaat riba ambayo inapeleka jamii katika kunyonywa damu mpaka kufikia daraja watu kufanywa watumwa ajabu ya riba sehemu yoyote itakayokuwa fil qadimi wal hadith zamani na hata sasa kazi yake kubwa inaambatana na istibadi nnas kuwafanya watu kuwa watumwa na kila ambaye kwamba ni mwenye kufanya dhambi hili la riba la yatawarra hachelei kufanya makosa ama kutumia wasila yoyote ambayo itapelekea yeye kuongeza mali yake hata kama katika mbinu atakazozitumia ni tadmirul biladi wal ibad kuharibu kabisa miji na kuharibu na kubomoa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala na kueneza uharibifu na fasadi zama za ujahiliya kabla uislamu walikuwa ambao kwamba wanakula riba wanaitumia katika kuwafanya watu watumwa fi istirqaq nas mtu ambaye kwamba ni mlaji wa riba ama mwenye kutumia riba alikuwa akikopesha mtu na kisha katika malipo akiongeza kwa hivyo kila muda unavyosonga yule aliyedaiwa ama aliyekopeshwa ile riba inaongezeka na gharama ya kulipa lile deni inaongezeka mpaka inafikia hadi yule mtu ambaye kwamba amepewa ile mali anashindwa kulipa kwa hivyo mwisho inakuwa suluhisho ni aniyabia nafsa mwisho anauza nafsi yake kwa yule ambaye kwamba ni mwenye kutoa ile mali ya riba kwa hivyo mwisho yeye anakuwa ni mtumwa wa yule yule sasa yuko huru anamuuza anamfanya anavyotaka anakuwa mtumwa wake na anakuwa ni mtumishi wake watu wenye mali walikuwa wanatumia njia hii ya riba katika kuongeza watumwa wao watumishi wao na vile vile kutawala na kuwa juu katika zile sehemu ambazo wao wako kwa kutumia mali hii kwa hivyo riba ilikuwa ni wasila na ni njia ya kuwafanya watu kuwa ni watumwa na kunyonya damu za watu na kuwatawala hali ya leo ambayo tumefikia ya tatawur na maendeleo ya mujtamaat miaka mingi imepita na umma umekuwa ni wenye kuwa na maendeleo lakini sifa hii ya kutumiwa riba kwa ajili ya istibadi nas bado inaendelea sehemu yoyote itakapofika huna utumiaji wa riba riba katika zama zetu hizi imekuwa na muassasat na kianat imekuwa na taasisi nyingi na maumbile mengi na mabenki ambayo yameenea kila kona hata la takhlu mantiqa dhati shani min bank au muassasa sehemu yoyote ambayo kwamba ni mji umeimarika una watu hakukosekani bank ama muasasa ambao unahusiana na mambo ya riba wakia wetu leo ni kana kwamba wasema na kutamka maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam aliyosema yati ala nasi zamanu itawafikia watu zama yakuluna riba watakuwa ni wenye kula riba faman lam yaakuluhu asabahu ghubar yule ambaye hatokula riba lile vumbi la riba pia litampata ndizo zama hizi ambazo sisi leo tuko magharibi mrasilimali ameweza kuifunga miji mingi katika ulimwengu kama si yote ameifunga kiuchumi kutokamana na hili suala la riba na gurudumu la benki kuu katika miji yake imma mubashara kupitia mabenki makuu ama sanduki nakti dauli kwa hivyo wamefanya riba ndio uti wa mgongo wa kusimama miji yao wamechora siasa katika miji yao ambayo inapelekea watu kukopa kutoka katika zile benki ambazo ziko katika miji yao na kisha ile miji ambayo ni miji midhaifu yale madeni yakiwa ni yenye kurundikana na yakawa ni yenye kuwa mengi basi inakuwa ni sababu ya wao kuweza kuwatawala ama kuwatia vitisho na ikawa wao ni wenye kupeleka zile mali zao zote katika miji yao katika miji ya wale kwa hivyo wao wanatumia mali ile ambayo inaletwa katika benki zao na katika miji yao katika kujiendeleza na kujitanua wakati huku ile miji ambayo imekopa katika miji yao katika benki zao kila mara deni linakuwa ni lenye kuongezeka na wala halipungui mpaka linakuwa sawa linashinda mpaka ile rasilimali ambao mwanzo waliichukua sasa wanakuja na fikra za kusema sasa wanataka kuleta islah eh, na kuleta eh, hali mzuri ya kiuchumi basi kunazuka masala ya kuongezwa ushuru na inapelekea sasa vitu kupanda bei na mpaka wale ambao kwamba ni madhaifu kunyonywa damu zao na kukauka kabisa hii ndiyo riba ambayo leo imekuwa ni yenye kukandamiza ulimwengu leo watu walalamika wakiona vitu vapanda bei ungawasima ungua mia hamsini sehemu zingine za ndani ndani mia sabini watu hawawezi kununua unga kwa sababu gani kutokamana na riba na nidhamu ya kirasilimali ambayo uchumi wake umesimama katika huno upande wa riba ikhwata fil islam tumeelezea na hatukutaja masala ya mtu binafsi ya kwamba ni mwenye kuathirika kutokamana na hizi riba pamoja na kwamba tumetaja masala ya dola na hizi serikali zilizoko ambazo zaathirika na hizi riba kaifu mtu binafsi ambaye kwamba ye mwenyewe labda pato lake ni dogo kuathirika kwake ni, ku, ni kukubwa na inakuwa ni sababu ya yeye kuwa kama mtumwa katika nidhamu hizi ambazo ziko katika ulimwengu ikhwata fil islam umma hawezi kutambua saada wala furaha ya kiuchumi wala umakini maadam nidhamu ya riba inawatawala maisha yao mtu yaweza kusema tukiangalia leo uchumi waambatana na masala ya benki na mtu ambaye ana mali nyingi ile mali yake itabidi afanye nini aipeleke benki wale matajiri wakubwa na kuna watu ambao ni maskini hawana uwezo ama mtu yadaiwa inabidi aende akakope ili aweze kukidhi na kulipa yale madeni yanayodaiwa nikana kwamba mwenye kuuliza anaona maisha hawezi kwenda ila kwa kupitia masala haya ya riba na mabenki ambayo ndiyo misingi ambayo imewekwa ya kuweza kunyanyasa na kuwakandamiza waja na kuwafanya wawe ni maabidi wa wengine haya maelezo ameeleza al-alim Ata ibn Khalil Abu Rushta katika kutafsiri aya hizi ambazo tumetangulia kuzisoma kuhusiana na riba wa halallahu albay'a wa harrama riba asema amma halu hadhihi almushkilat matatizo kama haya tuliyotaja matajiri wana mali nyingi hawajui wazieke wapi itabidi wapeleke katika mabenki ya hawa na katika miji yao na kuna watu ambao ni maskini wanataka kukopa na watachukua mikopo ili wakidhi baadhi ya mahitaji yao asema Uislamu umebainisha bayan shafi inamfanya Muislamu anaishi katika ulimwengu na tumaanina ya kiuchumi katika maisha yote na vile vile anapata kunufaika kutokamana na mali ambayo inapatikana inamdhaminia yeye maisha mazuri nidhamu inayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala al-hakim al-alim al-latif al-khabir nidhamu ambayo inamtengenezea mwanadamu na kumsuluhishia matatizo yake na kumpatia saada duniani na akhira vipi uislamu watatua swala hili nasema kwanza laqad harrama alislamu kanza almal uislamu umeharamisha kurundika mali uislamu umeharamisha muislamu kuwa ni mwenye kurundika mali bali muislamu yalazimishwa ile mali awe ni mwenye kuitumia na awe ni mwenye kuzindua miswada na awe ni mwenye kuitumia katika mabiashara kwa hiyo تخزين الثروة لغير حاجة كرندك مالي بس هنا حاجة يا يوته ني حرام كشريعة الله سبحانه وتعالى سيما والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم wale ambao wanarundika mali wala hawatoi mali ile katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala wabe bishara Kwa hivyo matajiri wa Kiislamu hawaruhusiwi kurundika mali. Ile mali ambayo ni nyingi haina kazi, basi wataitafutia kazi waitumie, na wawe ni wenye kufanya miswada ambao itawapatia watu ambao hawana kazi na kadhalika, itakuwa ni yenye kusaidia katika maisha jumla. Kwa hivyo kurundika mali kwa matajiri wa Kiislamu hairuhusiwi kwa hivyo kwa yule ambaye atauliza mali itapelekwa wapi hilo jibu utakuwa ashalipata ama mafukara Uislamu umekokoteza awe ni mwenye kupewa deni mtu awe ni mwenye kukopeshwa na awe ni mwenye kukopeshwa bila ya kupatiwa nini ya kupewa riba na kumfanyia yule ambaye ni mwenye kukopesha mara mbili ni sawa na aliyetoa sadaka mtume sallallahu alaihi wasallam asema qaradun maratayn ya'dilu sadaqa kukopesha mara mbili ni sawa na mtu aliyefanya nini aliyetoa sadaqa akhrajahu al-bazzar ibn mas'ud pili ikiwa mtu ana deni yodaiwa na ikawa lile deni hawezi kulilipa faqad awjaba al-islamu imhalu ame Uislamu ume, umempatia wajibu wa mtu kumpa muda yule ambaye yamdai Allah subhanahu wa ta'ala asema in kana dhu usra fanadhiratun ila maisara yule ambaye yadaiwa imekuwa ni wajibu ikiwa ameshindwa kulipa apewe muda ili aweze kulipa na vile vile ni sunna imewekwa ni najibi iwe mtu amsamehe ikiwa ana uwezo Allah subhanahu wa ta'ala asema wa antasaddaqu khairun lakum mkitoa sadaka mkiwasamehe basi ni khairi kwenu nyinyi kisha Uislamu ukajalia yule ambaye ni mwenye kudaiwa analo fungu katika Baitul Mali katika zaka Allah subhanahu wa ta'ala asema innamas sadaqatu lilfuqara'i wal masakin والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين kwa hivyo amepewa nafasi yule anayedaiwa na kushindwa kulipa katika baitul mali muslimin awe ni mwenye kulipiwa vile vile amepewa nafasi ya kufanya kazi na awe ni mwenye kutafuta mali ya kuweza kulipa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna min adh-dhunubi ma la yakfuruha illa al-humum fi talabi riziki katika ma, kuna baadhi katika madhambi yanafutwa kwa sababu gani ya mtu kutafuta riski na kuwa na hamu ya kutaka kutafuta riski kisha inakuja dori ya serikali serikali itasimamia haja za watu za msingi mavazi vinywaji na kadhalika makazi Mtume sallallahu alaihi wasallam asema huwa sultanu waliyun man la waliya la. Sultani yule kiongozi ni msimamizi kwa yule ambaye kwamba hana msimamizi. Kisha inakuja upande wa milkia ama mali jumla ambayo kwamba kutokamana na madini ambayo yako katika ardhi dhahabu vyuma na zote hizi ambayo kwamba faida zake mwisho zinawafikia watu ambao kwamba ni masikini ama ni katika umma kadhalika dola inasimamia kuweza kufikisha mali ambayo inapatikana kwa haraj na kwa jizia na ghanima ambao wapee watu mafukara kaila yakuna dulatan baina al minkum isiwe ni kanyang'anyiro kati ya matajiri kati yenu kisha dola ina uwezo wa kuweza kukopesha watu ambao kwamba wanao miswada pasi na riba kadhalika dola itakuwa ni yenye kupeana kulazimisha adharaib ushuru ambao watapewa matajiri watalazimishwa matajiri wa Kiislamu waweze kusimamia mafukara wenye matatizo ikiwa katika baitul mali muslimin hakuna mali wao watakuwa ni wenye kukusanyia mali ambayo itakuwa ni yenye kusaidia waislamu mafukara na watu jumla na katika mambo ambayo kwamba ni yenye kuzuka kama baa hili la ukame tukimalizia ikiwa tajiri atakatazwa asirundike mali na katika mali ile watanufaika mafukara na masikini ikiwa mafukara watakidhiwa mataji yao ima kwa kufanya kazi ama kwa kusimamiwa na dola ikiwa mtu mwenye kudaiwa atapewa muda kwa lile deni lake ama atasamehewa lote ikiwa mtu atakuwa ni mwenye kukopeshwa na kupewa mali bila ya riba ikiwa serikali itagawanya milki ya ama mali ambayo ni ya umma mzima ambao ni nyingi mali hii nyingi itagawanyiwa kwa umma kisha Uislamu acha kwa yule ambaye amezidiwa na deni awe ni mwenye kulipiwa na matajiri wawe ni wenye kupewa dhariba ambayo itawasaidia mafukara na masikini je baada ya yote haya itaulizwa mali itatumika vipi na yule ambaye kwamba ni maskini vipi atakidhiwa mahitaji yake hii nidhamu ambayo ameiweka Allah subhanahu wa ta'ala na ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anajua kheri kwa waja wake ndio kukapatikana milkia hasa ya ama na ya daula ambayo katika nidhamu za kirasilimali milkia ziko mbili zote hizi zinakwenda kwa mwenendo wa sawa kulingamana na hukumu za kisheria Allah subhanahu wa ta'ala asema wabtaghi fima ataka Allahu ad-dara al-akhirah ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين yote yaenda kwa mujibu wa aya hii na kwa mujibu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka nidhamu ya kiuchumi ambayo inarithisha saada katika wanadamu na kujalia maisha ya dunia ni njia mzuri ya kuweza kufikia maisha ya akhira la harba ma Allah sio hakuna vita pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala wala hakuna jarima ya kuingia katika machafu hadha huwa alhaq وليس بعد الحق إلا الضلال والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته